fashaka ilaihi kutaa sabil kisha akaja mtu mwingine akasikitika kwa mtume salama kuhusiana na hawa majambazi ambao wanawapora watu katika majia mtu anapita kitu chake, basi ananyang'anywa, anapigwa mapanga, wanamnyang'anya kila anachopita nacho. Faqala sallallahu alayhi wasallama ya ali Mtume sallallahu akasema kumwita ali ewe Adi, hal raaita alhira, je, umepata kuuona mji wa Hira? Hira ni katika miji mikuu ambayo iko Iraki. Kipindi cha nyuma walikuwa ni mji ambao wafalme walikuwa wanakaa katika mji huo. Sasa Mtume SAW salam anamwambia Adi ibn Hatim Atwai, hal raaita lhira je, umepata kuuona mji wa Hira? Faqala Adi, Adi ibn Hatim akasema la ya Rasulullah لم أرها ولكن أنبئت عنها سجونا يا رسول الله لكن نميلزي وخبرياك نميلزي وخبرياك yake فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة hatta tatufa bilkaaba la yakhafu ahadan illa Allah ewe adii ikiwa Allah atakupa umri mrefu utamwona mwanamke ambaye anasafiri peke yake kutoka katika mji wa Hira mpaka atafika maka kwenye alkaba atufu Alkaaba hawamwogopi yoyote isipokuwa wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yani itafika wakati itakuwa ni amani tupu salama na amani itakayopatikana katika nchi mpaka mwanamke ambaye si aghlabu kutoka masafa kama hayo ikawa hajaporwa njiani lakini atatoka anakotoka mpaka atafika katika alkaba atufu na itakuwa ni amani hatakuwa na mwogopa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huku njiani hamwogope yoyote kwamba anaweza akamdhuru au akampora kitu chake itakuwa ni amani tupu faqultu fi nafsi hadi anasema nikasema katika nafsi yangu wa aina du'aru tayyib alladhina saaru fil bilad wako wapi wale wahuni na majambazi wa kabila langu la tai ambao hufanya ufisadi mkubwa katika nchi wako wapi na huyo mwanamke kutoka Hira huko anakotoka lazima hakuna vingine apite kwenye mji wetu hasa kwenye mji wetu wanaume mashababi hawapiti wanaporwa leo mwanamke apite pale asiporwe anasema nikashangaa sana katika nafsi yangu lakini ni maneno amesema mtume sallallahu alaihi wasallam lakini katika nafsi yangu nikashangaa sana Adi ibn Hatim anasema maneno haya thumma qala صلى الله عليه وسلم يا عدي kisha mtume صلى الله عليه akamwita Adi ama intalat bika hayatun ikiwa Allah atakupa umri mrefu lataftahanna kunuza kisra utaikomboa mji wa kisra utaukomboa mtakuja nyinyi masahaba kuukomboa mji wa kisra akauliza kwa kushangaa kisra ibn Hormuz, kisra ibn Hormuz ya rasulullah qala kisra ibn Hormuz. mtume sallallahu alayhi wasallam kwambia ndiyo ni kisra ibn hurmuz tutakuja kuukomboa mji wake. Yaani kwa kushangaa, masahaba ambao ni dhaifu, wanyonge, mustadhafin, takhafuna an yatakhatafakum nnasu faawakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Allah amewasifu kwamba walikuwa ni dhaifu katika nchi dhaifu kabisa takhafuna yatakhatafakum an-nas watu wasije wakakunyakuweni wakakuueni lakini Allah akakupeni nusura yake akakupeni Allah subhanahu wa ta'ala nusura yake akakuruzukuni riziki nzuri nzuri ili mpate kumshukuru kwa hivyo masahaba wanyonge madhaifu wanaambiwa wataukomboa mji wa Kisra ibn Hurmuz. Kisra ambaye ana nguvu dole yenye nguvu kwa wakati huo kama sasa hivi kusema nyinyi mtaukomboa mji wa Marekani Marekani itakuwa chini yenu yani ni jambo ambalo haliingia kinini lakini alilisema ni mtume sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hasemi kwa nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam lakini anasema amefunuliwa na Mola wake ni wahyi Allah amefungulia thumma qala sallama ya adi intalat bika hayatun ikiwa adi Allah atakupa umri mrefu la tayaranna rajula utamuona mwanamme utamuona mtu yakhruju mil'a kaffihi min dhahabin aw fidwatin yabhathu man ya'khudhuhu fala yajidu ahadan man ya'khudhuhu utamkuta mtu amejaza katika mikono yake amejaza katika viganja vyake fedha au dhahabu anatafuta mtu wa kumpa fedha hizo hatompata yoyote wa kuweza kumpa yani itafika wakati Allah watu wote atawatajirisha hakuna anayehitajia zaka hiyo au sadaka hiyo watu wote wametosheka Allah amewatajirisha wote itafika wakati huo ewe Adi Adi alipoisimulia hadithi hii kuwasimulia masahaba kusimulia watu wake akasema wala qad tala bi hayat kwa hakika umerefuka umri kwangu Allah ninipa umri mrefu kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kama mtume sallallahu alivyotabiri Allah akanipa umri mrefu aliponipa umri mrefu nikayaona yale ambayo Mtume salama ameyasimulia. Nimemuona mwanamke ametoka katika Hira, amefika mpaka katika alkaba akatufu alkaba wala hawagopi chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeona hayo. Kisha nimeona Allah, nilipo umri mrefu nikashuhudia na mimi nikaona ni katika wale ambao nimeukomboa mji wa Kisra ibn Hurmuz. Mimi nilihudhuria, anasema katika kuukomboa. Adi ibn Abi Hatim anasema, kisha akawaambia watu wake, intwalat bikum hayatun, ikiwa Allah atakupeni umri mrefu mtakuja mtashuhudia maqala bihi Abul Qasim yale aliyoyasema Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mtakuja mtayashuhudia kwamba mtamwona mtu amejaza pesa katika mikono yake fedha au dhahabu anamtafuta wa kum, eh, kumpa la yajidu ahadan hata upata mtu hata mmoja man yakbalu dhalika sadaqa au zaka atakayekubali sadaka ile au zaka ile hana haja nayo ndugu Islam amani ilikuwa haipo na ndio maana yake hawa masahaba wanasikitika ya rasulullah tutoa tariq majambazi tutoa sabil hatuna hatuna raha njiani tunapopita ya rasulullah lakini mtume sallallahu akasema itafika wakati itakuwa haonekani yoyote jambazi yoyote au anawazuia watu katika njia au wanawadhuru watu katika njia. Kwa nini? Kwa sababu ya kuufuata Uislamu. Ulipokuja Uislamu sasa wakaushika, wakaufuata Uislamu, basi yale yote walikuwa wanasikitika yameondoka, ikawa ni amani tupu. Na hivi ndivyo inavyokuwa watu wakishikamana na imani, wakishikamana na dini yao, basi wataishi katika dunia hii kwa uzuri hakuna yote atakayemdhuru mtu kwa nini anajua yeye imani yake inampelekea kwamba mimi lolote ninalolifanya nitaenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatar kila dogo na kubwa mustatar yanaandikwa nitakuja kulipwa hasa mtu akishona hilo anarudi nyuma hawezi kufanya ubaya wowote kwa hivyo mafanikio ni kurudi katika dini yetu itakuwa hakuna mwizi hakuna jambazi hakuna yoyote atakayedhulumu hakuna atakayemdhuru mwenzake kwa sababu anajua lolote ninalolifanya mimi nitaenda kuhesabiwa na hiyo ndiyo imani inapomfikisha mtu hawezi kupora mtu na ndio maana yake imani inapomfikisha mtu utamkuta mtu kaokota sijui milioni mia tano kaokota hajaiba kaokota lakini anakuja anazitangazia anakuja anazitangazia kwa nini kwa sababu imani inampa kwamba hii ni amana sio changu kwamba anaokota anasema umaskini umeshanitoka ah, ah. yeye anaona hii ni amana imeletwa kwangu iman, amana hii nitahifadhi vipi na anajua kwamba hii ni amana mtume sala salam alipoulizwa anillaqita kuhusiana na kitu kilichopotea akasema arifu hasana kitangaze muda wa mwaka mzima fa in jaa sahibuha wa illa fastamta biha akija mwenyewe utampa hakuja utatumia lakini baada ya mwaka umeshakitangaza kwa hivyo anajua mtu ni amana hii kaokota milioni 500 lakini anazitangaza kwa njia zote za kutangaza anazitangaza sasa wengine alikuwa hana imani atashangaa atashangaa vipi kaokota anatangaza ndiyo ni amana hii ndio imani inavyompelekea mtu, na mtu akikosa hii imani hii, akiikosa hii hii imani hii ya kujua kwamba tena kuhesabiwa analolifanya, ndio utakuta mtu anaingia msikitini, anapanga misaafu, anakanyaga, anapachua saa. Kapanga misaafu kaifanya ndiyo ngazi, kwa hivyo anapachua saa, kauza elfu kumi eh, apate la kupata kama ni kuna bangi au ni kuna chengine lakini kaeka misaafu kitabullah kaeka chini kakanyaga kafanya ngazi anapatiwa saa hii ni ile kukosa imani hajui kwamba atahesabiwa kwa yale ambayo anayafanya wallahi hakuna kitakacholeta amani na utulivu na kuleta raha ya maisha hakuna kuliko watu kurudi katika dini yao katika kutembea tembea kwangu mwaka 2015 niliondoka nikenda katika sehemu baadhi ya mikoa ya bara basi waliopo katika msikiti wote wameenda kujishughulisha na biashara zao sokoni msikiti uko wazi na mlango umeachwa wazi huku mihirabu huku kuna simu zinafika ishirini iliyokuwa haina bei katika simu hizo moja inafika laki laki tano katika hizo simu zinafika ishirini wameweka kwenye eh, kwenye chaji hapa msikitini hapana mtu msikitini hapana mtu msikiti uko wazi haujatoa makufuli na simu zaidi ya ishirini ya bei chini kabisa ni laki tano na wallahi wenyewe wako sokoni wanafanya biashara zao mpaka inafika karibu na kusalia dhuhuri ndio wanakuja kila mmoja anachukua simu yake hakuna aliyegusa Tanzania hii hii Tanzania hii hii yani ukiambiwa ukija kwetu sisi kwamba mtu anasali karukuu na mtu mwenzake yuko nyuma anamchomoa simu kwenye sala anamchomoa hasa ukiambiwa kwamba yani unasema ah hamna kweli yani kama huamini hivi lakini hivyo ndivyo hali ilivyo, nimeshuhudia kwa macho yangu. Kitu gani kinachowafanya hivyo, kwamba watu hawaibi simu za watu? Wapita njia wanapita, simu wanaziacha vile vile, ni kwamba watu wamerudi katika dini yao. Kwa hivyo turudi katika dini yetu, mafunzo ya dini yetu ndiyo yatatupa raha hapa duniani na akhera tunakokwenda. Tukiishi kinyume cha dini tukiishi kinyume cha dini kila mmoja akafanya anavyotaka ndiyo mashaka na mashakil na matatizo yanapatikana hapa hapa duniani kabla ya akhera aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim li wa alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ndugu Islam kwa kweli tukirudi katika dini yetu tukafuata maamrisho tunaoamrishwa na dini tukaacha makatazo tunaokatazwa na dini yetu ya Kiislamu Allah kasemaje Allah kakataza nini Allah kaamrisha nini Mtume salama katuamrisha nini Mtume salama katukataza nini ikawa tunafata kweli kweli basi hapo ndio tutapata mafanikio yetu leo masikitiko makubwa kuhusiana na kwamba mtu time mwingine anakuja kumwabudu Mola wake hasa katika misikiti yetu hasa katika misikiti yetu utamkuta mtu anamwabudu Mola wake amekuja kwa ajili ya nia ya kuabudu anatia udhu tu kaeka mkoba wake pembeni pengine kila kitu chake kiko humo kaja anatia udhu akigeuka mkoba wake hauoni aliyeiba ni nani ni huyu alikuja kusali japo kaje kusali uongo uongo lakini kaje kusali umo msikitini imekuwa ni jambo la kawaida mwingine akitoka chombo chake hakioni ukiangalia ni nani ni huyu ambaye ni muislamu ndiye alifanya hivi leo mitaani watu wanapigwa mapanga ovyo ovyo anapigwa panga nini pengine mnyang'anya simu elfu ishirini na huku mwenzake ameshamhasiri time mwingine anapiga mapanga mpaka mtu anakufa sasa yote haya harudi katika dini yake hakumbuki dini inaamrisha nini ndio anafanya mambo kama haya na haya yote yataenda kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi utasikitika kwamba wakati mwingine mtu yumo ndani ya sala na anaibiwa kwenye sala mwenzake naye anasali yuko nyuma lakini anasubiri anasubiri huyu kasujudu naye anachukua kama ni simu au kama ni kitu chake anachukua yumo ndani ya sala ila aina tadhhabun watu wanaelekea wapi watu wanaelekea wapi ikiwa hali imefikia hivi wapi tunapoelekea kwa hivyo ni kurudi katika dini kurudi kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala tupate mafanikio duniani na akhera tukena kinyume waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima a'ma wa kuntu basira qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al tunsa kwa hivyo muhimu ni kurejea katika dini yetu taishi vizuri kinyume cha hivyo taishi maisha mabaya duniani na akhera vile vile itakuwa ni maisha mabaya leo imekuwa ni jambo la kawaida yani katika mitaa mtu kupita zamani ilikuwa watu wanapigwa mapanga usiku sasa hivi mpaka mchana mchana kweupe tu wanapigwa panga mtu anamnyang'anya mwenzake, wala hajali kwamba kuna hesabu itahesabiwa, hajali kwamba tumeletwa hapa kwa sababu gani.